bareng karene sore aku wingi bengok-bengok turu kandang tidakan cempeng iki lapo iki oh, jalur rujak <laughs> ya tak lengkap Kucak kita enak dicampur bangkuan Kateri yoyok keken ambek bojo di no lawang tak pikir-pikir panjene salahku dhewe ya maco suwe panu entek tak gawe kenceran jaluk blanjo wong wedok tak semayani ae ya maco kambi celana ricik lebu rombeng Eh, bos kae teling kok mblakrak maneh. Sudah berangulan kae iki. Eh, tapi wong nyanyi wong yo yo ngene yo ngono lho sapa ndeplok kopi apa. Wah, repot iki. Ah, gila e krungu arek tandes itu tapi gak nuk mana itu mesti arek itu Nah, anteng anteng yo muka muka lah panjang umur masih untuk untungnya pokok kanda iku nih kamu lo ya lo lah lo mas pandang anteng tambah gede kan enggak sih kon takut nih bareng pronot to aja soalnya kemanisamu lah tuh pandang anteng panjang iya tapi lah delok uang rotok telaten ku manisnya ketoro aja Siswi lah ketok ketok gantengi ya. Terus tu kon duram buti wah kayak cara nakal. Lapo aku metu. <laughs> Tapi badu e, iya badu e turunan ni. Betul mana turun nengrat ketor. Cuma, iya, cuma Ali. Ali sih jomplang. Sak jalan podo bener e, soalnya kita pedet ah. Mau wow, rata kanan okarji tapi itu pelek bisa ngepiok ngepiok ngono angel lho angel bayangin angel ana hidup nyerodok ngono angel ya wah lha iku lek merem kecocok arek mulane wong aku nek liwat mesti kecurak iki tapi irunge mbangir lho teko mancung teko iringan kaya singkal ya lek merucul rong iso kok ono ono ah. tapi lambene rek wah sigar sigar apa jeneng sigar kambir Wah, wong yo sekar jambe. Sekar ah. jambe untune. Ya eh, temen. Halo. <laughs> <laughs> Tapi yo sebenarnya cak iki guyon. Yo ah, nek jambe puno nyati sen. Mak iya. Kok suwe-suwe tak kok nyangkla. Iya wong kamu. Cuma jenggote kok cenggereng ngutai. Marono gulu ngono. <laughs> Nek gulune ngelung gadung. Iya. Loh, salahnya kok melesat ngono. Iku salah tak? Igo tawa dari sabun itu. Duduk. Apa? Ya apa? Iki diarani Igo. Iya Iko. Kriki. Masalah. <laughs> Tekotan kau ri. Kaca, tapi wong sing penting masih kurulak sehat ta? Ah. Loh, iya lho. Kadang lemulmu gak sehat ya ono. Ya percuma ah, cuma. Iya. Ya percuma ngingoni lek ketok kuru terus ngene. Eh, kok nembang ngejokno aku tanya ke aku loh. Gak kerasa lho aku lagi malah. Kita kayak pernah kira nafsu mangan kurang masih di kayak mangan enak-enak wis gak iso tadi tadi. Eruh ae kan. Iya iya. Tapi lek bojo peno, pengen sing penting pikiran tenang. Bojo peno masih mangan opo lek tadi tadi. Lho kan tak omong iki wingi ana koset ta. Iya. Koset lek teles aja. Iya. Lho ngono iku dik kemamet langsung nang mburi ya dipangan yo. Oh, piro bapak tadi? Ya, piro bapak tadi? Alah, piro. Salahnya Bobote? Iya. Dolah iku lan Pak Becak ya apa? <laughs> Bola. <laughs> Sing dise jare Pak Becak atau nggo penang Solo bareng bojoku nemu nggo jare Becak iso mungker kaya kura. <laughs> ya apa? Objek ini lah. Tandurane mburi kok. Enggak. Sing penting kan golek koni, Mas. Lah apa sih? Ya jangan pesen loh no. ngiling-ngiling kan itu Dua perusahaan mep Pokok aku ini sembarang isa aja Pesen apa aja, kursi, meja, bayang Oh iya Uang bareng Sen wong. <laughs> Sen wong kadang nek rene dik waran ganuk rene lho. Masya Allah dititeni ngene iki. Kala atarang kuwi ya wis pesen temenan aku. Apa butuh apa sih? Bayang sing kokoh ngono. Oh, sing kuat ah, sing kuat. Lah kayu teko aku apa kayu teko peno? Oh, ya tak borongno lho kok. Teko aku. Iya. Oh, bayang apa tempat tidur? Nah, nek isih tak golek ya tempat tidur sing lempitan iki lho. Ono kloso ndo, Mas. Lho, lho. Lho, lah tempat tidur lah dilempit lah kena ta? Waduh, duh kartoler. Sing maksudku terdiri saka wesi. Wesi, waja gelem. Waja. Waja. Tempat tidur waja. Suwe pesen kene suwe-suwe dadak wedi dhewe lho. Jare sing kuat. Wis kayu jati lho. Kayu jati ae. Iya. Ah. Tengok menawa mari ya. Kayu Iya kena ya kan. Tuh pirang wit ndo mah. Dik burine omah iku sing tukulan tok limang wit ya. Tukulan cambat. tukulan apa itu? Ani lho teria. Oh, nandur dhewe nang mburi. Iya. Terus wis gedhe ya iki. Ya ya lumayan ya kan. Eh petang wit iku ya. Iya. Go nang omah kabeh engko dadi bayang situk kuat iku. Dadi petang wit dadi bayang situk pange wis gak gak nguwak pange. Jadi peng-peng gak gua ya. Wis bayang gitu. Iku ya gak kebayang gue rasa rasane sak terisi kita ki terbelone bisa nih. Oh, lu cari mekas. Biasa loh. Soalnya aku gak ketik kemana nanya. Oh, tuh kakak tak boleh no tempat tidur sing rokok. Loh, ya mesti air apa rapi lah, gak tau meni setire. Ya mesti teko kono balik mrono. <laughs> Karena repot, Cis. E. Tapi yo wis kesuwur Cak War dadi bonit bojone Cak War sampe bonit ya. Tadi bojone Cak War sapa ae? Mesthi umum. Rong wulan wis mesti ridik. Entek tak omong mah. Iya. Lho. Oh, lho. Iki ana lewat gelem. Anyar. Temen ta kono. Nek kono anyar tapi. Kon ngomong-ngomong anyar pungkasane. Lah kok nang tanggane wis 3 tahun ana kono. lho gak ngono iki arek malang nang bae kene terus melok bae kene melok bae oh iya iya wis gak sekolah arek mbuh nek ngono lho cuma jenenge durung ro aku ya kenal-kenal no dhewe tadi malah arek rene lho liwat kene biasa lho nek ngono rayun lho Lho yo Pak biasa. Kok ngono rayun kekno aku, ngono lho. Ya kok biasa rayu-rayu dewe, wong urusan peno. Lha iki lho. Nah iki. Mbok iki yo pendek. temen. <laughs> Rambute. Temenan rambute andan-andan. <laughs> Wis. Hmm. kupinge mlebu. Kepethuk pisan wis gak karuan. Kupinge lo temenan. Apa aku Setengah koyo gajah ngene. Biasanya lah kuping ngombong ini pinter arek. Lho iya pinter turunan piyaji Iya pinter nyelat wong lanang. Takon ono takon. Eh. Akeh-akeh wong wedok nang untune arang dari teken sampe wong lanang. Lho, iya lek peno gak mlanjani. Lek mlanjani ya gak teko ya. Oh, ngono ya. Iya, terserah teko mlanjani ta ngene. Dik, nyuwun sewu, Dik. Mangga. Iya, wis. Aku masih gak kenal lagi ya, Rul. Apa apa, coba. Tapi arek panjen iki. <laughs> Ngawur ya, e, kowe tau urut takon jenenge ta. Nyuwun sewu, Dik. Kepangaken kula cak menawar niki cak Kartolo. Ha, nggih. Kas mana sinten? Kelatini. Oh, nggih. Kadhing tembu oh, nggih, Dik. Sing Degang apa mawon? Oh, sembarang iki. Jaluk ta? Lho ya kon iki ya. <laughs> Jaluk. Lah apa sing jaluk iku lho? Biasa jaluk jaluk ngono. Lho gak ngono biasa. Nek kok nglere mawon kula mboten beto kupat terus beto kupat. Wow. Kupat. Wah, mau kopi kupat. Kok sakit mawon jaman iki? Iki dek kenal nanti anak wong sugih dek temenan temenan. Lho ditagih wong wirawiri. <laughs> temenan lho jatuh namanya <laughs> karo kontok kan ada montore piro dik lu temen loro sing gak kanggo piro tak kono loro loro wis gak iso mlaku wong mreteli wong iku ngajak nek Pacar lawak kono. Iki gak kenal apa nang karo? Enggak ya. Gak kenal. Penuh gak kenal bareng. Sopo? Lho, iki tekku. Penuh yang tak gudo tak gudo. Wah, kon iku ngono lho, lho. Lah nggih tuane kanca kebajut kene. Sampamane aku mendalem temenan aku setengah pusing ya apa? Kita golekno bebekne ana. Lho, eh? Bebekne gelem. Lho lek rumah wong lanang temenan, lek rumah wong lanang. Aku tak bebekne ta bebeke. Lho. Bebekne. Bebekne mbuh nek ngono. Lek rumah wong. Mae wong kuping e wis nyepor. Tapi bebekne ki lek rumah wong lanang, wo sing bojone sing dhisik terus dino mati. Ya, Mati. Masalah tambah wedi lho. <laughs> Lho gak ngono mangi kula ora dirumat panjenengan wis teko sak ngono umure. Iya Ya soal patapati itu di tangan Tuhan, Pak. Jen lho anake iku, anake sapa iki jenenge Bekakas iku. Oh. Sokran. Siapa? Cuma sayang ya, Din. Apa iya? Nah, iya, iya aku istri nopo dari Trisno Jawar. Iya. Sampe tak kandhani sak jane aku wis cinta mbek Cak Tolo. Tapi bapakku ku gak akor bapake Cak Tolo. Lah bingung sih aku, mosok yo ngene terus ae. Gampang, Dik. Wong sing tuwek iki Cak Uwar. Sampe ku biasa ngomong gampang ku. Aku gelek rugi. Iki ngiteni ya, iki. Iya, gampang wis tenanan mbek kupang arek tak tinggal. <laughs> Lah sing dhisik gampang-gampang geger ana andil porong kono. Nong gempol kono. Nggih, perkara bapakmu bapakku kak nyopo. Sing penting lak sing lakoni ta. Saiki apa? Wis gampang tanggung jawab cak war temen. Lho mosok gak tak belano. Eh, eh, eh, ana ebes. Endi? Ebes wis gampang. Hmm, lha ngene lakon lho. Hmm, lha ya apa? Rundingan kon. Apa sih, Pak? Kantri. Bapak, bapak. Kompromi. Seleksi. Eh? Kuwi rung tak butuh terong. <laughs> Wong oh, dadi anakku kok setahun rong tahun loh. Wis ana paribasane cilik tak goyo goro tak jomo-jomo, Besok dadi wong sing terhormat. Apa sebabnya kok tak sekolah no? Supaya besok tadi wong sing bincang. Cinta, <laughs> ngerti ya? Bisa ah, ada paribasa nih, anom anum sayuk ya Ngabek yo barek wong tua. Bekasani seluruh. So derajatnya iso meningkat. Penolak nak muring-muring menjiwa ya nyen. Masuk peringan peringan kan. Cocok nanti peranan kakak. Iya iya. Masa no ngomongi teteh sabu itu <laughs> ngongkon. Iku lho. Rundingan barang wedo iki sapa iki? Sing ngongkon iki lho, Cak sing ngongkon. Kulo kengken, Pak Bas. Ayo apa ngomong gampang. Oh, rupanya kok cacingan ya lho. Lho, anak sampean cinta kali arek wedok ini sampean larang. Lho, tak larang. Lho, sampean mboten ngerti ini zaman pun maju. Bener. Wong wedok antaranya wong lanang nek mboten eh, cinta niku mboten dilaksanakan. Iya. Rugi besar. Korban. Sebab wong cinta adalah mengandung vitamin B. Ini kan jamu ya? Iya, Pak. Ya apa kon ngene kok gak jane koyo ngene. Apa kanca dalan sing woto sing kokro. Wong kanca gak ngalor gak ngedol. Aku dalan sono bae kon dolek kanca. Pak aku mah toko malis kene. Ngono. Wong kok untuk pesok kabeh. Ya apa kon iki? Apa yang rusak hasilnya wong tua kon ya? Iya. Lo kartu lo. Tak mulin dolek dalane pati. Opo sih, Pak? opo sih? Wong iki ya prawan aku ya Joko. Bener, mboten enten e Pak. Bener. Wong dadi yen sampean wis tau tahun nom lah. Iya. Tadi urusannya anak kami turuti. Tapi aku tak tahun nom tak ngawur aku dia. Mere mere apa cari wong tua. Lah kan tolong masuk ngawur dia. <laughs> Apa? Wong arek wedok ning kita perawan tur ayu pisan. Wis ngerti lah kalau Joko iki perawan seru aku. <laughs> Aduh, perawan perawan. Tadi kon wis sejarah dereng. Anu kon geografi ini. Seru kan? Aku ben karo. Bapak-bapak apa bibit kurma ero kon? Bapak, bapak bensine muncrat kan. <laughs> Muring-muring aku nek natulane. Oh, muring-muring ta. Iya, iya. Iki jenenge arek iki Kastini arek iki. Lho, kok semerat jane? Iya. Nggih, nggih. Ana ro oh, bapakne bare aku gak akor. Jotakku ngerti. Gak wawo bare aku. Lho, niki nopo? Apa ini? Nggih, perkara sampean geting kali arek wedok niki perkara sampean mboten wawo kali bapak. Lho, mesti ne. Apa ora rukun dak? Bapakne Kastini bare aku ade bacokan. Ayo pikir. Rukono kok ben muringno. Ah. Oh, coba apa koyo? kupingi pake ini baru ngeblek jek Ais, gak perlu kan kan lalu bini orang karung tak kei bakal patuhan duit no duit no apa ngkosin rendek gak perlu Ulan iki gowo wilasa tapi nyambut gaya apa ambek anju ae. Masa? Iki gak mesti ya lha iki. Gak oleh mboten ambek anju ya apa wong bapak muli nune kumat terus. Lah ngono, gak ngono. Aku usah aku ngomong tani ta. Oh nggih. Ojo sampe kepaten usaha aku jadi sahabat macet ngerti ya? aku gak foto, fotonya hancur jadi belesokan pokoknya ada lori pak aku lagi gak tadi bojongin tini di maulib gak peribat aku ngono pak cuma aku ngono pak? iya pak nyanyi bagus bagus bagus aku naturannya kalau siapun ya? tapi nek kalau ada ke sini? Boh, hari sawahnya aku. Loh, sawangannya. Kenapa saya kembali aku dah? Boh, tegur. Anak tak tega, kenapa gak ngerti, kamu tuwe. Ngerti ya? Tadi anak paribasan lah lagi. Iya. Apa sih, coba? Enggak. Loh. Kok baca bahasa sih masih kurang ya. Lu ini kisi ocak wajah ini sedek. Nek panjang bisa mentego kali kartolo. Mumpun yang tembung bumbung pari bahasa. Ya apa? Jadi obanyu kula moh. Nyuwek. Oh, jadi moh nyeduk kula. Cuma pati-pati kan, yang harus gak perlu mulai kon Nanti mulai awas kan. Percuma kan tadi anakku. Bisa ini tadi anakku menilain. Kan kan biasa ini, buyar. Ojo kuatir lo kan gak diakoni anak. Menesok bapakmu tak parangan ini tak pangan ini cengeli Sudahlah. Tuh yang mana saya saya kalian Kenapa sih pak? Oh, tapi perawan yang ngetek Aku mulai. Anak kon kata tani sih kon. Jadi kon, kau cuma tak cukup kon. Waduh, bapak itu menanek ngono. Nek ngono muring-muring temen. Wis ngene direken yo. Nomor 1 aku cek terus keturutan karo tini nomor loro ngakorno wong tuane tini karo wong tuaku. Gampang lah. Bapak emang kereng ngono kok wani. Ngono wingi nyari-nyari mencolong men kayak aku yo. Yo yo ben tau. Kan gawa lho. Diling-lingen. Diling-lingen tak karo rokok remasan waktu seket. Lah, bakso sampe seket. Sing 100 esuk gak ilang sih. Oh. Ana krungu iku mang wedi aku. Wis ngene, perkara iku bapak tak ngaku perkara ali-ali gawon. Ora urusan kok, urus aku. ah. Kalau urus aku, <laughs> urus aku. Wis ini, saiki mulia ya. Kon Kok mulai ya apa putusane iki? Ini tak bisiki, ya. Oh. Nah, ya. Ya, ya, ya. Ya. teman ya. Ya, ya. Terus tak jalan. Krungu apa wong gak ero. Iki lho, Pak. Lho. Oh. Aku kene erung ku sih lo, Iki lho, iki lho. Oh, ya ya. Wong aku durung ngomong <laughs> ya ya iso. Mulia ya. Yang penting pokok itu mang ya. Pen ya. Iya pen. Yes. Entah nono. Iya iya cek. Nah, saiki ini tak wari ya. Cara dia ini. Aku cinta karo ini. Iya. Aku ingin hidup berdua mati bersama cara saiki ya. Iya iya. Lek kalau ini timbang urip tak pelipat ini sebab wis kadung cinta. Saiki pun tak jeli tolong. Nang ome sapari. Iya. Ya. Nah sapari kok lho ngene lho ngene. Oh iya iya. Heeh. Mm Gampang. Lah terus semayange ndek ndi lah. Lho iki gampang aku iki tarif tanggal 9 iku <laughs> urusan apa? <laughs> urusan terop kok kok gampang-gampang iya iya ini lho ya. urusan terop urusan hubungan karo tini mang lho ya ada hubungannya ya. karo peristiwa ini mang lho ah, ah, iya iya lho ya oh iya iya wih cakap tinggal ya mana? Ah? iya iya kemana sentuh Ya iya iya iya iya gara-gara kastini ayam ini kanuk mule malah ndeplok kopi dhewe ya gedak gedhuk sampai kepingin mangan nabi iki mang ya kepingin sarapan ngenteni di kastini kesuwen untung ana berasak kilo iki mah satu kono ya pindang mewah keting beras tak khususi iwak pindang tak goreng garing beras tak liwat iwak pindang tak dekek piring liwet tak entah siwak pindahan si gondol kucing kurung mangan lambeku garing wis duwe anak wedok situ yang ini lho jaman saiki ini anak wedok udah nang pasar mulai jam pitu sampai yang ini gak anak mulai nang pasar tak minggat tarik wis lu kapan orang ini wedok ini gak anak wah itu disini ngerti udah orang tua lanang ini di ira-ira no tau apa lah Nuwun. Loh, enten tambul. Eh, tamu. <laughs> tambul, kan ngombe ae. Monggo pinarak. Punapa res meniki? Punapa res menika dalemipun bapak ne kastini? Oh, nggih gula. Eh, uh, kok gula? Gula, gula. Oh, sampean bapak ne? Nggih. Lho, kok elek? Nggih, soalnya kula lak kaudanan iki. Masa bapaknya kasih ini loro? Loh, kurang ini di situ. Oh, mungkin ngenane ini ku melaku kali wong lanang, ini pun sepuh, ngotong gangkonan. Nge. Tapi ganteng. Loh, ini kok tepai kuburan? Eh, <laughs> eh lengguyu gawang untuk ini. Ngotong gawang ini kira mantap dipangan codot. <laughs> gak pantes tadi bapak nikah sini wong iki. Nggih sing pantes tadi buru iki. E, nggih. Kok mbok tumpet kula kesak gene ben king mangan. Mboten. Ngombe. Ora napa. Kula patilaken keting. <laughs> Yo kok muring-muringan. Ngomong niku mbok dep-depan pun mungkur mawon. Sampeyan kudu ngerti, anane kula mungkur. Lah isi nuntu kula niki ya. Sing ngadep mriki sing pundi sih? praen sampean iki sing. Oh, tadi sampe darah semerat nggih. Sik, sik, sik sampean ngadep Nah, lah niki. Nah, sik sampean ngadep mriki kok. Betul. Oh, lah ngarep mburi padha. Nggih padha benjole panjeni. Wah, sampean niku rimang kaya napa? Kok padha. Dedek, sampean bertamu liyane mawon nggih. Alah, pun kadung mriki hari ini. Lah sampean bertamu madane sing omah ngeten. Lho sing dhewe omah gak sandalan. Tapi lah kaosan kaki. Lho, sing sito gak ono kaose. Lho, drijine sikile 6. Lho, Kok lima kan? Enam, saya siji loro telu lima. Lo sing siji duduk driji. Nopo? Caplak. dek pun rame-rame. Napa? Sam ngomong caplak nggih pun banget-banget kru tangga. Hmm. Pacen caplak. Eh. Lho guyu. Dadi sampeyan iki caplak entah. Lho pun banter-banter. Lah nggih caplak entah. Hmm, nggih nggih sipun. nggih caplak. Nggih caplak caplak. Wis mesti sang kru wong tak jagat. Eh suarane tengik. Gak tau mangan enak le bapak iki. Tengik kan. <laughs> Kok suara kok tengik-tengik? Gak tau mangan enak iki ketara suarane tengik. Lho Kak nyaring blas iki. Lah mangan opo sing enak? Ya to Pak sih sing banter sampe bengok. Ah. Mari sih. Ah. Oh, cah tanda iki. <laughs> Wah, bapak iki. Loh, lho dhewe. Ah, kok ora ngerti dhewe. Dedek. monggo dek tumut kula dek kula cepakake gene kali mriku. Wah, sampeyan iku mboten mertamu, mertamu sepisan Mas Gali mawon. Lho melero. Lho, sekarang sinten? Lah niku eh, iya. Bapak iki mikir melero bapak iki. Eh jaran. Yo ya. Wah, sampeyan iki mboten asli metuk-metuk Mas Gali kula mawon sampeyan iki. Sampeyan saking pundi? Kula tebe, Pak. Oh, saking malah. Malah. Inggih, menika ngaten Gusti, ing rene kula menika. Oh, bo oh, bo oh, bo. Oh. Sampeyan iki ngomong kali ratu nih ta sampeyan. Sampeyan blangkonan iku napa nggarai? blangkonan iki pancene nggen kula lagi blangkonan ngeten mau mriki niki carane. Eh, ngoten niku pinten taun sepisan dikumbah blangkon sampeyan. Niki setahun sepisan dikorai. Wonten <laughs> dikumbah, lek dikumbah pakaian. Eh. blangkon iki dikorai. Eh. Meniko ngaten bapak. Nggih, ngaten apa anak? Iya, rembeng. <laughs> Bapak lah takon napa bapak? Bapak sampai yang tak kula niki. Meniko ngaten, sowan kula mriki. Kene dhisik ta. Lah sampeyan niku sinten? Nun, aran aran. Sampeyan dereng sumrah kali lho? Derek. Lho, kok mboten damel kacamata? Dewe ngarep mboten ngeru. Lah ngira kok mboten sumrah. Lho, Boten niku lho, boten kenal kok. Eh, dereng kenal. Rone ro. Oh, lah jeneng cilik napa jeneng gedhe? Oh, tali jenenge. Nggih. Jeneng cilik. Lah jeneng cilik niku dugi bapak napa dugi ibu? Dugi bapak. Oh, dugi bapak niku wonten loro. Oh, nggih. Bapak kualon napa bapak dhewe? Bapak dhewe, Dik. Oh, bapak dhewe wonten loro. Oh, nggih. Sing ndek napa sing dukur? Sing dukur. Enten loro. Mati situ. <laughs> Oh, sembarang kok. Wonten loro sembarang enten loro sampai niku. Jeneng kula Subu. Aran-aran. Lange nggih sopo? Jeneng sampean lho Subur. Lho, kok semerat. Kok semerat nih awak sampean iki subur aran sampean dinten. Aran apa? Aran. Ini sik nggih. Nggih. Iki boten enten boto elek-elek. Enten niku bekasé pawon. Ngomong nek boten gawa boto boten. Oh, tamen apa? Tamen ngasak dikone. Gitu, takon jeneng kok. Lah ndese jeneng kok iki takon jeneng lho apa takon apa jeneng kula? Lah iki jeneng kula niku. Sukra aran kula. Sampeyan Sukra. Nggih sampeyan sampeyan. Lah aran kula subur. Jeneng jeneng. Oh, gak krungu ta yen apa sampeyan niku. Aran sampeyan niku jeneng. Sampeyan nate digebuki wong potong. Lho, potong kok gebuki. Jeneng niku aran padha mawon. Lah iki jeneng. Lah niku wau. Oh, aran sampeyan niku Saya nyambut belangko ni. Sama nak apa? Aicai. Duh, gaya kualat loh niki gaya ndas kok. Gaya Ndiko di kau ni wow loh. Oh sokran. Tadi sampe Sopran, sokran belum sokran. Sokran sokran. Oh kembar. Heh, ono sokran malang rek. Apa kata sokran beli kuah? Tapi ambil ten lembeng. <laughs> Kok ambil ten lembeng. Lagi, sampai sokran kita. nggih lho ya iki ngeten lho Pak Sokran jeneng kula aran kula nami kula pun aran sampeyan nama saya Subur alias Sastro dikumpul Jaya Kapindan Wanara Seto Pate wong aran alias sak jagat oh Subur niku aran sampeyan Sangka... Sokran aran dike. Nggih nggih. Sangka ana sampeyan niku Subur awake. Wis Subur wis awake nggih Subur. Arane nggih Subur. Lah kula mriki niki sak estune badhe perlu ngarepaken anak ndika, Bapak. Hah? ya lendeng mante. Sampeyan ngarepaken yen apa? Lho, ajinge kula manglar ngoten lho. Lho, manglar lho, ajinge kula lamar. Wong lamar nggih manglar. Mpun kuwatir nek kula rabi, mpun ta. Nggih, nek sangki enten klambine bedha mboten usah oh, tuku, oh, Pak. Nggih, cewek bedha mboten tuku, Pak. Lah kesapa? Kula dondo manis iki. Nggih, sampean penjahit, Pak. Penjahit nggih. Pak. Aku sampean tesik mawon. Nggih. Ditesik. Mas tesik nggih saged kula. Sampean nyambut damel iki apa? Oh, kula niki lek nyambut damel enak, pokoke sak goyangan dhuwit. Oh, sak goyangan? Nggih. Hmm, oh, sampean iki sak goyangan dhuwit. Dhuwit, Pak. Oh, sile. Sile. <laughs> nek sak goyangan dhuwit niku penjahit niku lak goyangaken sikile mesti. Oh, nggih, jejak goyangan. Lah napa jejak lak jejak lak jejak diko. <laughs> Jejak pancalane mesin iki lho. Lah nggih jejak niki lek goyangi gelek niki dhuwite nggih kathah. Sing gelek goyang mau. Lah nggih. Mancal terus Pak pun kuwate. Sing gelek mancal apa tapi nggih pun jabane gedek. Kan mancal kebacut gedek sampai bolong. Kepancal. Moro tuwa ing lama gak nomor. kok jaru dadi mantu njaluk mantu. Sak trimo nae. Lho Kaisa, sak trimo Kaisa. Antem iki kon kowe sampe niku saret ta. <laughs> Wong lamar iki perang ngono. Wong nek dijaluk kok gak oleh kok gak isin iki. Lho sing isin dika. Ah. Kok gak diterima kok. Yang ndi anak dika lak wedok sih. Lah kula lak Nggih. Kowe nyambut gawe tanggung jawab kok mboten oleh. Ndi kok sing nglakoni? Kula kadhe ngira dika ta. Ayo kan. Ayo kan opo iki? Sopo iki? Lah kan. Iku sing dibetani. Iya. Apa nek tekan? Eh. <laughs> Kang atus sampean iki ah ta, kula niki putu ndi kok ta? Kok sampean seneng niki? Nggih ngeten lho Pak sampean ki akan mampah. Pun ta, nggih. Pun kula sampean anak kula niki nggih purun mawon kula ngecakaken wong sidange ngrabi. Nek mboten dirabi wong dukun mboten nang sal kula. Wong dukun lho. Lho gampang, kene kula mriki tak menek ondo. Mene ondo? Nggih. lah kelihatan iso mungkin kula jomplang sampean. Ora napa wong mene ondo? Mantune kate dijomplang. Sopo kepek mantu? Lah iyalah durung karuan. Nek kite wong dukur, niku kula niki kepek mantu tapi wong sing gedhe. Oh, gampang kene kula tak ngentupaken tawon. Ora abu angin. Muga-muga kebaju to ngentup pecenah bongko. Untuk oh. tawon. Kencing oh, pangkat. Oh, sing pangka. Lah sampeyan nyambut gawe penjahit niku lho. Ya napa? Sampeyan dereng lho dulur kula niki napa? Napa dulur? Sing enten Probolinggo niku kepala. Lho, bener lho. Kepala, kepala, kepala hansip. Iyalah. <laughs> Eh, napa? Kepala hansip pangkat kepala hansip pas ditonjolno. Durung ro sing ndek desa iku apa? Niku wak kula hujan pangkat lho. Pangkat napa? Kebayan. Oh, ya napa? Kok kebayan lho kok pangkat? Ya pangkat napa kebayan? Jika masa iso tadi kebayan. Pak Eko yang buatan seneng tadi kebayan. Buatan seneng sama cara kenal nanti kau yang buatan. Lain Oleh oleh. Tak oleh. Iya apa mbak oleh apa apa. Warna baru ngotot ngotot gaya oleh apa apa. Eh tenek sampai ngerapi anak kulo tanya lamun. Anak kulo niki lo anak pecing. Kau tinggal dirapi lamun dah. Dah. Dirapi kas lamun. <laughs> Bapak tidak guyuk kusine hilang. Iya mau kakek nunci. <laughs> Buat apa pak? Mau apa? Mau tenang sal pak? Walah pak teko welas teko asih nggih pak nggih. Sampai niki ya terkadari pak. Kula rabine kula damel globotan nggih pak nggih. Seta, niki pakai harus damel globotan niku. Eh temawone anak-anak kula kasih niki kula peting panjenengan mboten asal kula asal kesampaian. Niki mungkin kula asal ke dhewe sampean pun tak Adik mawon. Pinten mari. Aduh, gini ku Pak, beneran dadi tambah ayu mesti Pak nggih wong adik ini. Adik. Tambah noman malih. Nggih, Pak, dadi Pak. Nggih. Pun sakniki ya. apa? Sakniki. Ngarak, Pun. Sakniki lah. Sakniki ya. saat ini pun mati kok. Ya apa? Pun mati. Jempolan sampai nanti ditutup petir. Pun di jempolan ini. Wong wis mati ya dikandak no wong. Lho adik ini lu ayu biyen iku. Biyen. Tapi wis mati. Pun. Aku iki sampean gak ada apa? Lho, sampean gak ada. Mak mawon sampean ada. Lah pun gak dipun. Nggih. Eh, nggih pun. Nggih niku nggih. Pun. Mboten ketok kan iki. Pun. Pun lu. Mboten ketok enak. Enak mboten temburuan. Enak kene iki. Akali. nggih kena kena diakangi nggih mboten temburuan. Sampun mriku-mriku mboten napa-napa. Mas sampean kali sidae mboten napa-napa. Sampun Mbak Ayu kula badhe nyun tani. Sampun mangsul ta, Mbak? Wah, Mbak Ayu kula sing mangsul. Ketemu mangsul. Apa kepodo ngakon? Wah, apa Bapak itu sampun kepareng. Nggih monggo monggo. Nggih mbok menawi sampean gagah malih Pak nggih. Sampai sampe dikaken tiyang Pak nggih. Nggih sampean pun pesen nggih. Pak nggih. Nggih nggih. Nggih sampe dereng pun bongko dhisik nggih Pak nggih. Ora napa kudu dhewe anak wong lanang kok. Ngono lah dhewe anak. Ah wis ayo sampean nunggu sik. Sik jobe apane? Lho dereng ta. Kalau apa-apane pareng. Nggih monggo monggo. transport kula. Pinten telas e aku? di Malang mriki nggih tak sak mangane sak rokok. Nggih petang ewuan. Petang ewu. Nggih, sampeyan potong sipahne nggih. Pak, <laughs> kula mari ke yu, Pak. Bareng, Pak. Monggo, monggo. Kok mriko ta, Pak? Lah, opun oh, gawe jembar ya. Sampeyan ana dingin jewit. Lah sing jewit sinten? Permisi. <laughs> Oh, Bapak, itu bareng, Pak. Oh, monggo, monggo. Selamat ini sabrak, mau <laughs> Tapi wong gendeng kaya gimana? Wah, sok wong lamar gak diterima rek. Kayak ngono mengani, tapi gak apa-apa. Tak. Ya. Duh. Kon iki lho budal tapi itu yang menekat mure. Kon iku nang pasar tapi kenik kon iku. Duh. Kemana cepat ndi kok? Ojo guyon ta kon. Kok ana kaya ini hai. Kon iki kon ndi? Kon iki apa kok ya tak no? Iki cepat kok? Jadi orang tu muda kan? Tepan sih. Ah, iki genting bae. Tapi tak kan dipin. Weh, atan lo. Lo genting arek iki. Genting sing bae kon iki ya. Lho. Wah, yo apa arek ketempelan tekan di arek iki marek. Iki nek kapan kata dorene tombo gendeng temenan. Gopo aku rek? Wong anak situ dirasi kaos saking gendeng. Sing enak lawan tak kancing, aku tak kindelek dukun ae. Eh. di tak bujulah Juli safari tukang tambal ban oleh gak seneng ya apa nyambut kayak tambal ban ban situ satu nek loro rong atus ingin ane kayak buka tetep ramu teko yes, mari kale pelari kelihatan diselangi kumpul repot nek konco dewi jane tak tarik duwe eling-eling nanti nanti tep ah bocah diantar merdeka wis tembel ban tutup akal-akal kulak barang garingan sing tahan mambu buka kios rokok rokok tak buka oleh sedino munawar bon Wes nek utang liya-liyane ngono enak. Seminggu nagih pisan oleh duit bareng ngunawar gampang we. Diantar gampang. Ya iku. Eh lah. Ngene iki kan kanca-kanca kliwer-kliwer tak jauh hubungan. Ini bawa keuntungan lu tolo. lo? apa kata peduk. Iya, kita Robin. Yo akeh cuma yo yo apa jadi wong darani bolo akeh. Darani 60 wong 7. Budare numpak becak. Lah omah ya, Eh, nang omah ya? Yo nang omah. Eh, kadang wong 7 ku mulih sing nggo sandinya. Mbok ilang ngono apa? Iya, perbuatan ngono ilang ngono. Sapi. Darane besok ku nurun nang anakmu lho. Kak, Kok kowe digawane ndek gawe kok gak karepu dhewe. Oh, Makane kon ngatasi ndagel gawe tas gedhe. Kau jenenge rezeki ja, digawane bola digagem ya apa sih? Iya iya iya. Nanti rezeki gak ilo. Iya, Dik, gelek kon dijale tolong family-family. Ngene bola akeh ja, kan anang yo sampe torok bareng. Oh, yo gak apa-apa lah. Heeh. Cina satak berarti sanak kok. Iya, cina satak kan isadak. Satak. Ambek dulur iso nulung cuma Iya. Barek bojo mesti geger. Ya aja mikir geger lho, rezeki ku gak kena dibatasi, iya. Kadang-kadang rezeki gede, kadang-kadang rezeki gede. Kayak caca wis biasa ngene. Temen. Ali tu men nyambet kae ngoyo tu men nah. Iya. Iya, jakakno dicak konco ngono Ah, iku sing jagane iku. Eh. Ya aku iki lak muni bojo lak kanggo syarat tok aku. Iya, repot ah. Wis ngene penon tak sangoni dhuwit lho 10.000. Cuma aku njaluk tolong. Iki kanggo apa iki? Ngene lho. Wis iki. Iya. Oh iya iya. Wis pokoke engko kandhanono. Heeh. Wis tak ngerti ya? Iya iya. Menawa iki kandhane menawar? Wis wingen anu wis. Saiki tak pindoni. Iya iya dadi upamane iki paling lak sing cetamongan iki. Petuk ono ya. Mm -mm. Pokoke sukses yo tak tambahi maneh. Iya iya. Perlune aku iso gandeng karo arek iku. Heeh, tapi aja lali angkat-angkatan lho. Heh, angkat-angkatane. Gampang kok. Engko kono tak balono areng ngombe. Yo gak ya. Iya iya, temen lho pokoke sukses ya. Iya beres ya wis. Tepar 10.000. Hah? Eh, lho, Ran, ati gak weteken jaduk-jaduk iki. Sopo gak teken ya karo arek iku? Apa riyo kan deplok kopi. Kayak lapo kok miring ae. Heeh. Lakon aku kok miring Oh, <laughs> mari mabuk aku. Ini kisah gue Iya. Tekon di kerang, oh, ngocok Ya, teko omah. Teko omah apa? Iya. Eh. Apa? Ya, omong-omong ambek tolong mencik tas saya mulia Aku udah perlu ni re Apa? Oh, adikmu mulor. Eh, adikmu mulor. Lo kan jadi adik lah. Adikmu. Adikmu, adikmu. Oh, aku kan adik, adik gue. Melo bapakku sendiri sih, adikku. telepon iku karo istilah adikmu ta. Ya apa sih karo iki? Anakku iku, ra kok pernah nyeluk adik. Oh, ala ora nang. Loro tini. Oh, tambah eno kan. Lah tak tambah eno. Iku nek kasep bahaya iku. Kono karo karo karo kasep bahaya. Kono loro iki. Lah sapa ngerti wong anakmu dhewe. Kok kok ngomong kasep. Lah iya tambah eno. Kok karo loro-loro nang kuwi yo kan. Lho, karo meringis Meringis? Iya. Tekan di kantin. Meringis itu untuk? Iya. Iya, sebab kan dua untuk. Ya sapa sing karo? Masa duwe cocok omong omonganmu. Lho pringis pringis sing maksudnya apa? Lho nek gak tekon, ditekon, ditekon. Di. Oh, hukum karma. Kok kok ora ora hukum karma. Aku iki tau nyalahi apa? Mesti kan biyen kon Mbak. Mbok waktu kan gandengan ambek kabit biyen. Gak iku kok biyen kan biyen bojomu nyicam pedes lho kok. ana wong ngidam kita bedes iki. Ya perlu wong nggonku ana sing ngidam watu item barang. Ae kelelekan nggon. Terus maksudnya ya apa? Derek wong tuwa. Waduh wingi kan kok kon nggonku nututi wis mati wingi. Ah apa dhewe wong tuwa sing mati kon. Wong pinter wong pinter. Oh ana guru SMA ini. Cak kamit. Ayo Pak Erono sekolah. Ayo apa kon niku ndelok guru SMA. Kon niku wis gerang tuwa wis ngomong sing cara ketu terbuka ya wis. Hidup oh, hidup. Walah, dukun ta. Iya. Eh, aja rame-rame. Iki anak dukun iki. Sopo sih? Paseman. Paseman. Iya. Ah, wah, paseman lagi. Lho, alah, paseman bapaknya Kartolo iki. Masa aku dukun. Masa mau apa? Kernetin lho, Kang. Masa mau masak dokon? Dokon ini lho, lho, lho. Masa dikasih dokon juga mandi, wong irung bisa mulut ke sini, lho. Dokon masak gawa teko irung. Oh, iya. Kan tinggal percaya tangga, kan terus sapiku, dah. Iya, sapi. Lho, sapiku ngelahir no di dokon ini, basa mana? Iku jadi dokon, kayak nambah nih uang, iku. Lho, kan dokon ini sapi ngelahir no, iku. Lho, apa? dukun dokon. Iya kok dukune api. Wis nambani sembarang kan. Temenan ta kok iki. Lho, ah, lha kok gak percaya kok iki. Aku nang gak gelem. Nah, carane opo sih? Engko pedhok ana. Iya, jaluk ana tolong. Lah nek gak gelem nulungi kon, waduh wis keras anu kasarne. Sik ta iki basemen basemen sing irung nyepur iki. Iya teko balu bendo iku ah. lho. Ora ya apa aku lek mrono. Hah? Ayo apa lek ngomong, aku gak ngawur. Lho kok iki bocone anakmu waras kan bocah gak wau. Ya bocah waras tapi nek kapan nek pas semen gara dokun liyane kan. Lho ya gak ono wong liyane pas semen ya gak ono maneh. Nek nyelok ya apa wong gak wau are niku niku. Nek biyen njek ketemu bapakne cipto iku. Kok ono bapakne njaluk turu bapakne. Iya, wis nurun niku nang anak. Apa aku gak wau ngori. Wis ta. Ronoe, njaluk sepura wis. Tapi gawe dokun. Iya. Apa maneh gak kakek nambahin kakek lemes kaplok kono ae boleh oh, kaplok ditulungi iya oh iya iya wis ya temen ya iya iya tak tinggal sih iya kaya oprek oleh ngaiti nyeluk pasemen iku gak wawo are tak celuk lah iku wong lah iku yo apa nyoba Hah, sing enak wong tak cekel tak suara tak nang ngono omah eh, eh, entong gedung arep sepine oh tak cekel ono Thank <laughs> Ting gak wae kok jempok senggol. Kula pun jember kiwer-kiwer geting sakali sampean. Niki sampean jempok senggol kali kula ana apa, sampean? Niki ngeten, Pak, nggih soalé. Tak lah nggih jotak. Lho, penting perlu nih. Oh, jotak aku nyopo ndelok tak siket mripat. Tak siket mripat. Kala napa nyiset ning Ngeten nggih. Takno. Nek masalah kula nih kali sampean sentimen deger, mboten wawu. Terus sakniki kula ngerti sepuro kali sampean, nggih. Lan apa sepura? sepuro? Loh, sepuro, sepuro. Soale kesalahan kula nggih kula ndek sepuro kali sampean. Kok rumangsa ta salah kali kula? Nggih, nggih kula salah kula. Sani kakor kali kula nggih. Iya, akor nggih. Akor nggih akor. Jempolan. Nggih. Sani nek pun akor karo sampean lan opo iki? Sampean kula kedheri tulung ngeke nambani anak kula. Anak kula sakit. Oh, ngawur mawon sampean niku. Kula iki titik dokter, titik dukun. Aduh, dukun sampean. Mboten. Aduh dukun sampean. Mboten nambani ta mboten? Mboten. Mboten pun nambani ilang sampean kene kene. Lha iki ya menika kok dilihat. Nambani pun mboten? Mboten. Pun nambani. Mboten. Pun nambani mboten. Sampean iki pun nambani mboten? Sampean mboten. Ayo pun nambani mboten. Nggih, nggih, nambani. Ya apa aku dipaksa koyo ngene iki rek. Mboten ngoten desa kan? Nggih. Sing sangit. Eh, eh, eh, sakit sing sangit. Eh, sakit sini. Iki anak kula. Oh, kasti ini. Nggih, iki sampe celuk ta. Nek diceluk mriki wis mawon. Hmm. Tin. Duh, ngeten. Ya sakit ngeten iki. Nggih. Hmm. Kuwi lu sampe nyeluk eh. Terus sinten? Coba aku celuk iki. Nggih. Jenengmu kasti ini, Nak. <laughs> Nggih. Kon loro, Nak. Loro. Loro apa, Nak? <laughs> Hmm. Loro hihi. Wis suwe lho <laughs> Ya apa sih arek iki? Lah untune abi kaya untuk kula kok tenan nggih. Takuran iki. Ben ben gampang kok. Kita tambah iki. Wong kula niki elek-elek ki dukun tambah. Nggih. rewangi meneng nggih. Sampeyan rewangi ndongaaken supaya dina bulan nggih. Nggih. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Karena apa sahaja. Sama nambah ni tak? Kau nyeluk Sulawesi, Sulawesi. Sama buku ni mawon. Apa Sulawesi? Gak sih kau tambahan malah coba dong, coba dong, coba dong, coba dong. Ah, kita korak, korak, nak. Sin, do, kau suara sin, do pancet. Kau tu tidur, kau tu tidur, kau tu tidur. Atuh, atuh, atuh. Gak, gak, gak, gak. Gak teko lho wusu wusu wusu wusu wusu akhirnya kok wusu si sopo sing nekakno aku iki kula mbae aku bangsa halus nggih mbae kenal jenengku sinten nganti sampean bae jenengku naim lah oma sampean pundi mbae aku sing baru so sida kumpul <laughs> Ada orang bangsa halus berlatih putih kumpul kaya besut. Ngono kate kasih dak kumpul. Ngono dak kacamatan kok tukang las. <laughs> Nyuwun tolong bae. Niki putus sampai niki sakit bae, sampe tambani bae. Tak boleh kon gelem nyembah bare aku ya iso waras li. Waduh soro iki. Sampe nyembah. Ayo nyembah, sampe nyembah. Nyembah bu. Nyembah bu. Ya ya. Wis, ayo kene nak. Waras. Eh, Apa Pak? Oh, kok malah kebenaran. Lah. Aduh. Loh, eh lah Pak. Katolok. <laughs> Oh, katolok. Lah, <laughs> oh, kok dilok kanan sih kok nih? Lah kok cuma utang lo eh, pangling. Pangling gue lo. Aku niat ngerukuno peno pak. Iya, Mana niat balas peno? Wong aku ki kok cinta ae yo. Oh, peno iki lek gak rukin ku salah. Sebab pemaning kok Pak Sokren kerja bakti Pernah tetap gak nyopo, pernah gak metu. Lek pernah metu, pak sokan gak metu. Sing penting awake dhewe oleh anak kula. Kesiciri sampean kali kula dadi bebek. Tuh, bebek. Bebek.